بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد قال المتقون baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuihusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wiki iliyopita katika kitabu al-arba'una an-nawawiyya tulikuwa katika hadithi ya 24 ambayo ni hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu ambayo uh, hadithi yenyewe ni hadithi al-Qudusi na uanzaji wake ni kama ifuatavyo ana Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكم تم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله katika yale ambayo umepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala annahu qala hakika Allah amesema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi enyi waja wangu hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu waja'altuhu bainakum muharraman na nikaifanya hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haram fala tadhalamu msidhulumiane ya ibadi enyi waja wangu kullukum dhallun illa man hadaituhu kila mmoja wenu ni mpotevu isipokuwa yule ambaye nimemuongoza fastahduni ahdikum basi takeni uongofu kwangu nitakuongozeni ya ibadi enyi waja wangu kullukum ja'i'un kila mmoja wenu ni mwenye njaa illa man at'amtuhu isipokuwa yule ambaye nimemlisha fastatimuni ut'imukum basi takeni kulishwa na mimi nitakulisheni ya ibadi enyi waja wangu kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum kila mmoja wenu uh, yuko uchi isipokuwa yule niliyemvalisha basi takeni kuvalishwa kwangu nitakuvalisheni ya ibadi enyi waja wangu innakum tuktuuna bil wannahar wan-nahar hakika ninyi mnakosea usiku na mchana wa ana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni aghfir lakum basi nitakeni msamaha nitakusameheni ya ibadi enyi waja wangu innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni hakika ninyi hamtofikia madhara yangu mkanidhuru yani hamtotaka kunidhuru mkaweza kunidhuru walan tablughu naf'i fatanfa'uni na wala hamtofikia manufaa yangu mkaninufaisha kwamba hamwezi ninyi kuninufaisha ya ibadi yenye waja wangu law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lao wa kwanza wenu na wa mwisho wenu na binadamu wenu na jini wenu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin wangekuwa juu ya moyo wa mtu mmoja ambaye ni mcha Mungu zaidi minkum miongoni mwenu mazada dhalika fi mulki shay'an isingezidisha hilo katika ufalme wangu chochote ya ibadi enyi waja wangu lau anna awwalakum wa akhirakum lao wa kwanza wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jini wenu kanu ala afjar qalbi rajulin wahid wangekuwa juu ya uovu zaidi wa moyo wa mtu mmoja minkum miongoni mwenu ma naqasa dhalika min mulki shay'an lisingepunguza hilo katika ufalme, katika ufalme wangu chochote ya ibadi enyi waja wangu lau anna awwalakum wa akhirakum lau wa kwanza wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jini wenu qamu fi sa'idin wahidin fasaluni wangekuwa wamesimama katika ardhi moja wakaniomba fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja alichokiomba maana kasadhalika mimma indi hilo lisingepunguza chochote katika vile ambavyo viko kwangu illa kama yanqusu almiqyatu isipokuwa kama inavyopunguza sindano idha udkhila albahra inapoingizwa baharini ya ibadi enyi waja wangu inma hiya a'malukum usiha lakum hakika hayo ni matendo yenu na yadhibiti na kuyahifadhi kwa ajili yenu thumma uwaffikum iyaha kisha nitakulipeni kwa hayo matendo faman wajada khairan falyahmadillah atakayekuta khairi amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu na atakayekuta yasiokuwa hayo yani atakayekuta shari asilaumu isipokuwa nafsi yake rawahu muslimun hadithi ameipokea al-imam muslim طيب لما قال فيما يرويه عن الله إذا جاء بهذه الصيغة إذا جاء بهذه الصيغة إذا جاء بهذه الصيغة فهو الحديث القدسي فهو الحديث القدسي yakija maneno kwa sura hiyo hiyo inakuwa ni hadithi al-Qudusi yani ikiwa uh, fi ma yarwihi anillah uh, fa huwa al-hadith al-Qudusi hiyo hadithi inakuwa ni hadithi al-Qudusi hapo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala husema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi maanahu la yanbaghi li wala yajuzu alayya la yanbaghi li wala yajuzu alayya la yanbaghi li wala yajuzu alayya haitakikani kwangu wala haijuzu juu yangu yani uh, kuwa ni mwenye kudhulumu inna haramtu dhulma ala nafsi fadhulmu muhalun fi haqqi Allah ta'ala fadhulmu muhalun muhalun fi haqqi Allah ta'ala kwa hiyo dhulma ni kitu ambacho ni muhali kisichowezekana katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala dhulma ni muhali kwa haki ya Allah سبحانه وتعالى وجعلته بينكم محرما نكجاليه هي ظلم بينينه كوني حرام وجعلته آه، بينكم محرما نكجاليه هي ظلم بينينه كوني حرام فيه تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم فيه تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم فيه تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم katika hiyo sehemu kuna Allah kuharamisha dhulma juu ya waja kwenye nafsi zao na kwa wengine fihi tahrimu llahi dhulma ndani yake hapo tunapata Allah kuharamisha dhulma ala ibadi juu ya waji lianfusihim wao kudhulumu nafsi zao yani haifai mja yeye kuidhulumu nafsi yake wale ghairihim na kwa wengine yani haifai mja uh, kumdhulumu mwingine wala haifai kwa waja kuwadhulumu wengine thumma qala آه، فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا مسذلميان مسذلميان وحذفت احدى التائين وحذفت احدى التائين تخفيفا وحذفت احدى التائين تخفيفا وحذفت إحدى التاءين تخفيفا أصله فلا تتظالموا أصله فلا تتظالموا ikaondolewa moja ya taa mbili takhfifan kwa ajili ya kukhafifisha hilo neno kwa ajili ya kulifanya kuwa rahisi kwa ajili ya kulifanya kuwa rahisi asluhu na asili yake fala tatadhalamu msidhulumiane lakini taa moja ikuondolewa ikabaki fala tadhalamu msidhulumiane wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم تنبيه على فقرنا وعجزنا تنبيه على فقرنا وعجزنا تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله إلا أن يعيننا الله إلا أن يعيننا الله تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله على ذلك إلا أن يعيننا الله على ذلك إلا أن يعيننا الله على ذلك وهو يرجع الى معنى لا حول ولا قوه الا بالله وهو يرجع الى معنى لا حول ولا قوه الا بالله هذه المنن يؤتب ما الله سيما هapo كلكم ضال الا من هديته وكلكم عار الا من كسوته وكلكم جائع الا من أتعمته تنبيه على فقرنا إن ni kutoa uzindushi juu ya sisi ni mafakiri sisi binadamu ni mafakiri waajizina na kushindwa kwetu waajizina na kushindwa kwetu anjalbi manafi'na kuleta manufaa yetu sisi ni mafakiri na ni wenye kushindwa kuleta manufaa yetu wenyewe na kwa sababu tungekuwa sisi wenyewe ndo tunajiletea manufaa sasa hivi kila mtu angekuwa anatembea na benzi ya thamani ya juu lakini si mafakiri tu <clears throat> mafakiri hicho ambacho mtu tajaliwa kukipata katika maisha yako uona kwamba ni katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala wala usije ukaleta kibre na kujiona kwamba wewe ni zaidi ya wengine wadafa madharina na kuzuia madhara yetu wadafa madharina na kuzuia madhara yetu illa ayu'inana Allah isipokuwa atusaidie Allah illa ayu'inana Allah isipokuwa atusaidie Allah ala dhalika juu ya hayo Allah tusaidia basi wakati huo tunaweza aa, kuongoka tunaweza kupata nguo tunaweza kupata chakula wa huwa yarja'u ila maana na hii inarudi katika maana wa huwa yarja'u ila maana na hiyo inarudi katika maana la haula wala quwwata illa billah hakuna uh, ujanja wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo unapotakikana wewe uh, binadamu kufanya wala usikate tamaa bali kuwa ni mwenye kumomba Allah subhanahu wa ta'ala uongofu hasa watu wanapokuwa wanakhtalifiana na wewe akili yako ikawa haijatulia wapo kikhtalifiana na wewe akili yako haijatulia muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze njia sawa sawa kama ambavyo ilivyothibiti katika hadithi kadhalika uh, mambo yanapokuwa magumu ikawa hata pesa ya kununua nguo na mfano wake usikate tamaa elekeza haja yako hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakupa uh, hicho kitu pamoja na wewe kuchukua sababu ya kupata riziki kadhalika mambo ya njaa yakiingia mtaani basi uh, wewe rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba hakika Allah azza fi ula wa azma fi ali sawa atakujalia kuwa miongoni mwa wale wenye kupata chochote kitu طيب kisha uh, Allah akasema ya ibadi innakum tuqtuuna bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum enyi waja wangu hakika ninyi mnakosea usiku na mchana wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni nitakeni msamaha aghfir lakum nitakusemeheni tayib hapo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema eh, hayo maneno anna Allah yani فائدة أن الله خلق الليل ليطاع فيه أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص ويعبد بالإخلاص أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيه حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق أن الله خلق الليل ليطاع فيه hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameumba usiku ili atiiwe Allah subhanahu wa ta'ala ameumba usiku ili atiiwe wa yu'bada bil ikhlasi na aabudiwe kwa ikhlasi na aabudiwe kwa ikhlas haitha taslamu al fihi kiasi ambacho yanasalimika matendo katika huo usiku ghaliban mara nyingi minar riya wan nifaq kutokana na ria na unafiki kutokana na ria na unafiki amma an-naharu amma an-naharu fa innahu khuliqa mashhudan من الناس أما النهار فإنه خلق مشهودا من الناس أما النهار فإنما فإنه خلق مشهودا من الناس فيقتضي من كل فطن فيقتضي من كل فتن أن يطيع الله فيه أيضا فيقتضي من كل فتن أن يطيع الله فيه أيضا أن يطيع الله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة أما النهار أما مشانا فإنه خلق مشهودا من الناس hakika huo mchana umeumbwa hali ya kuwa ni wenye kushuhudiliwa miongoni mwa watu yani yale ambayo yanayefanywa na watu yanakuwa yanaonekana mtu anachokuwa anakifanya anakuwa uh, anaonekana na watu wengine fayaktadhi min kulli fatnin kwa hiyo inapelekea kwa kila mwenye akili inapelekea kwa kila mwenye akili aliyotia Allah fihi aidan amtii Allah subhanahu wa ta'ala katika huo mchana pia mwenye akili huo mchana inabidi amtii Allah subhanahu wa ta'ala pia wala yatadhaharu baina an-nas bil wala asijidhihirishe baina ya watu kwa mukhalafa wala asijidhihirishe baina ya watu kwa mukhalafa kwa hiyo usiku mara nyingi uh, hata waovu wanakuwa wanatekeleza uovu wao usiku na ukikuta mtu anafanya uovu mchana ah huyo kiboko yani mtu mchana kuwa anatekeleza uovu yani huyo ni kiboko hasa kwa wale ambao wanaye kwa wanadhihirisha mambo ya ibada ama usiku mtu anaingia kwa kufanya uovu mfano uh, uzinifu kwenda kuiba na mfano wake mara nyingi hivi vitu wafanyi E, mchana kwa hiyo mchana pamoja na kuwa ni sehemu ambayo mtu anapokuwa anafanya kitu anakuwa anaonekana yule mwenye akili inabidi yeye amtii Allah subhanahu wa ta'ala pia asidhihirishe baina ya watu uh, mukhalafa kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hapo aliposema wa ana akfuru dhunuba jamia wa ana akfuru dhunuba adh-dhunuba الالف واللام للاستغراق الالف واللام للاستغراق يعني mimi nasema madhambi yote kisha akasema jami'an litakid kisha akaja kusema jami'an kwa ajili ya kutilia mkazo kwamba mje wewe pamoja na madhambi yako ulionayo usikate tamaa pamoja na madhambi uliokuwa nayo usikate tamaa mtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakusamehe thumma kala ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan walan tablughu naf'i fatanfa'uni in wajawabu nyinyi hamtufikia madhara yangu mkanidhuru wala hamtufikia manufaa yangu mkaninufaisha hapo aliposema uh, hayo maneno inaonyesha kwamba Allah Uh, subhanahu wa ta'ala yeye hahitaji kwa watu wala yale wanayofanya wao uh, kama ni maasi haiwezi kupunguza chochote na kama toa haiwezi kumuongezea chochote kwa hiyo faida tunayoipata hapo ni kamalu mulkillahi kamalu mulkillahi kamalu mulkillahi wa anna al-ibada لا يبلغون نفعه وضره كمال ملك الله وان العباد لا يبلغون نفعه وضره وان العباد لا يبلغون نفعه وضره وكمله وافلم الله سبحانه وتعالى كمال ملك الله وكمله وافلم الله سبحانه وتعالى wa anna al-ibada la yablughuna naf'ahu na hakika waja hawafikii kumnufaisha Allah wewe mje vyovyote utakofanya huwezi kumnufaisha Allah wa dhurrahu na kumdhuru na kumdhuru yani waje vyovyote kama kuwa hawezi kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yale wanayofanya waje ah, kama ni mazuri manufaa yanarudi kwao wanayoyafanya wale kama ni mazuri manufaa yanarudi kwao na kama wanayoyafanya ni mabaya basi madhara yanarudi kwao kwa usije ukawa unafanya toa ukaona kwamba unaweza kumnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala chochote na wala usije ukafanya maasi ukadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala utampunguzia chochote au utamdhuru kwa chochote lakini kumbuka uh, kama ni manufaa yatarudi kwako na kama ni madhara yatarudi kwako mwenyewe thumma qala Allah يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا katika jumla enyi waja wangu lao wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu binadamu wenu na jini wenu wangekuwa juu ya moyo ambao uko sawasawa zaidi ya mtu mmoja miongoni mwenu uh, hilo lisingezidisha katika ufalme uh, wangu chochote fihi fihi ma yadullu ala anna taqwa almuttaqin fihi ma yadullu ala anna taqwa almuttaqina فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم رحمة لهم فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم رحمة لهم وأنها لا تزيد في ملكه شيئا وأنها لا تزيد في ملكه شيئا وانها لا تزيد في ملكه شيئا فيه ما يدل على ان تقوى المتقين ndani yake kuna uh, kile kinachojulisha kwamba hakika uchamungu wa wachamungu fi kuna kinachojulisha kwamba hakika uchamungu wa wachamungu rahmatul lahum ni rehema kwao uchamungu wa wachamungu ni rehema kwao wa annaha la tazidu fi mulkihi shay'an na huo uchamungu hauzidishi katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala chochote kwa hiyo mtu anapokuwa mcha Mungu hii ni rehema kwake huo ucha Mungu wake hauzidishi au hauzidishi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa faida anarudi kwa mwenyewe mja Bas. kadhalika madhambi ambayo watu wanakuwa wanayafanya pia haya punguzi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mazuri hayaongezi chochote na madhambi hayapunguzi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala na hapa aliposema ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni yani waja wangu lao wa kwanza wenu na wa mwisho wenu na binadamu wenu na jini wenu wamesimama katika ardhi moja fasaluni wakaniomba faataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja alichokiomba maana kama mimi indi nisingepunguza hilo yale yaliyoko kwangu illa kama yanqusu almithyal idha udkhila albahr isipokuwa kama inavyopunguza sindano inavyoingizwa eh, uh, baharini فيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة فيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة فيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة أن يعظموا المسألة ويوسع الطلب ويوسع الطلب فيه تنبيه الخلق على أن يعظم المسألة ويوسع الطلب ويوسع الطلب فإن ما عند الله ما ينقص فإن ما عند الله ما ينقص فإن ما عند الله ما ينقص وخزائنه لا تنفذ وخزائنه لا تنفذ وخزائنه لا تنفذ katika hiyo jumla kuna tambihi ya viumbe yani viumbe wanapewa uzindushi wanazindushwa viumbe ala an yu'azzimu almas'ala kwamba wao wanapokuwa wanaomba waombe tu yani yale wanayoyaomba wayafanye kuwa ni makubwa Yaani unapoomba usijali. Unapoomba usijali. Hata meli bwana wewe omba tu. Huko mahuta kwa kupitisha hakuna. Ukinunua meli utapitisha kwenye maji huko. Wala usione kwamba hilo e, ni jambo kubwa sana kwamba kweli bwana ni muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala meli. La, omba tu. Wala useme ah, sasa bwana bora mimi niombe kofia elfu tano tu kwa sababu nazukana 1500 nikapata nikanunua kofia lakini sasa nitaomba kitu kikubwa nitapata wapi bwana la wewe usijali wewe omba tu wewe omba tu wayuwasiu at na yale unayoyataka wayafanye kuwa ni mapana uwasiadhikishe hata wanawake wanne omba tu usione ah bwana zikana bwana mimi uwezo wangu ni mke mmoja tu amna wewe omba tu Allah subhanahu wa ta'ala atatoa atatoa Yaani hata gorofa unakuta kuna gorofa lakini wewe omba tu gorofa utakuja kujenga gorofa lakini kwa wewe kuchukua sababu zile za kujibiwa dua na kuepukana sababu ambazo zinazuia dua kuto kukubalika basi fa inna ma inda Allah ma yanqus kwa sababu yaliyo kwa Allah hayapungui kwa sababu yale yaliyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hayapungui وخزائنه لا تنفد نخزنا زك هزيش وخزائنه لا تنفد na hazina zake Allah subhanahu wa ta'ala aziishi kwa hiyo watu waombe waombe waombe tu Allah subhanahu wa ta'ala kila anavyoomba yeye anafurahi Allah kila anavyoombwa yeye anafurahi mje ukimwomba anachukia mje ukimwomba anachukia tena huyo mje anaweza kachukia mpaka sadaka kupata thawabu kataka sadaka kachukia lakini hali iko tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yeye anapoomba ndio anapopenda binadamu ukikithirisha kumuomba kesho unaweza kuona unakuja kukimbia tofauti na Allah kwa hiyo Allah watu muombe na wakithirishe kumuomba kwa sababu kwanza hilo jambo lenyewe la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada na yeye Allah kuombwa anapenda kwa jamani tukithirisheni dua tukithirisheni dua tukithirisheni dua hakuna kitu ambacho kinashindikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu mtu anachokiomba kile anaomba kitu ambacho kiko uh, yani anaomba kitu kisichokuwa muhali anaomba kitu kisichokuwa muhali yani mfano sasa usije ukasema kwa vile dunia ni tamu basi ngoja niombe mimi kuishi miaka laki moja ukaanza kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalia uishi miaka laki moja hiyo utakuwa unaomba muhali utakuwa unaomba muhali ama vitu vingine uh, hivyo hakuna shida wewe omba tu omba tu hata ukitaka TVS 1000 omba tu aina aina shida ثم قال الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه يعني لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق بل يسندها إلى التوفيق لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق بل يسندها إلى التوفيق ويحمد الله ويحمد ويحمد الله على ذلك ويحمد الله على ذلك لا يحسب طاعته وعبادته من عمله لنفسه asihesabu toa yake na ibada yake katika matendo yake kwenye nafsi yake na kuona kwamba uh, hizo toa na hizo ibada amefanya kwa uwezo wake yeye la yahsabu ta'atahu wa ibadatahu min amali li nafsi asihesabu toa yake uh, na ibada yake katika matendo yake kwenye nafsi yake bali yusniduha ila tawfik bali hayo matendo yote kwa ujumla yani toa pamoja na ibada ayegemeze kwenye taufiki ya Allah aiegemeze kwenye taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmadullaha ala dhalika na amuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo <clears throat> kwa hiyo usije ukasema ukasema bana sisi wewe sisi sisi yani kwa wewe uh, inasikana ulifanya kitu fulani basi ikawa sisi au mimi kama ulifanya kheri yani usione kwamba yani hiyo kheri yani wewe ndio kila kitu hiyo kheri wewe usio ukainasibisha uka katika nafsi yako bali kheri inasibisha katika taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ajabu ya wengi katika Uislamu wakifanya kitu basi sisi sisi sisi sisi na sisi wapi na kama ni kheri خلاص wewe ona kuwa ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu yeye ndiye aliyokuafikisha kwa jambo likuwa la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba hicho ulichokifanya katika kheri Allah azidi kukilinda ufe hali ya kuwa bado ni chenye kubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu unaweza ukaifanya kheri ukafanya mambo hiyo kheri yenyewe ikawa imeporomoka ukapo kwa miongoni mwa watu wenye hasara kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya kheri hana kitu anachotakikana yeye kukifanya isipokuwa ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kheri aliyoifanya kisha akasema waman wajada ghaira dhalik yani lam yakul waman wajada sharran lam yakul waman wajada sharran hakusema mwenye kukuta shari aliposema man wajada ghaira dhalika lam yakul wa man wajada sharran na mwenye kukuta shari au mwenye kupata shari yaani wa man wajada ghaira al-afdal wa man wajada ghaira al-afdal fala yalumanna illa nafsahu ومن وجد غير الافضل فلا يلومن illa nafsahu waman wajada ghaira al-afdal fala yalumanna illa nafsahu inakusudiwa yule ambaye atakayekuta kisichokuwa bora asilaumu isipokuwa nafsi yake yule atakayekuta kisichokuwa bora asilaumu isipokuwa nafsi yake kwa hiyo yule ambaye anaishi katika hii dunia ikawa anashindwa kutekeleza mambo mazuri alafu baadaye akashindwa kukuta mambo bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wa kumlaumu isipokuwa nafsi yake basi kwa sababu yeye ndo ambaye anafanya tafrif katika hii dunia yeye ndo ambaye hafanyi khair katika hii dunia kwa hiyo hii ni tambihi kwamba haya matendo tunayoyatenda haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa hiyo hizo ndo taariki chache na faida kuhusiana na hii hadithi ambayo uh, imetuchukua wiki mbili yani siku mbili katika kuielezea kwake kwa hiyo leo tutasimamia hapa Allah subhanahu wa ta'ala akipenda tutaendelea wiki ijayo